Book 2 63 63 Небартва Небартва Манканис тарების უფლება გააქვთ? Манканис тарების უფლება უკვე გააქვს? Алкоголис далевис უფლება უკვე გააქვს? ალკოჰოლის დალევის უფლება უკვე გაქვს. საზღვარგარეთ მარტო გამგზავრების უფლება უკვე გააქვს. საზღვარგარეთ მარტო გამგზავრების უფლება უკვე გააქვს. ნებართვა. ნებართვა. შეიძლება აქ მოვწიო? შეიძლება აქ მოწევა? აქ მოწევა შეიძლება? შეიძლება აქ მოვწიოთ? საკრედიტო ბარათით გადახდა შესაძლებელია? საკრედიტო ბარათით გადახდა შესაძლებელია? ჩეკის გადახდა შესაძლებელია? ჩეკით გადახდა შესაძლებელია? მხოლოდ ნაღდი ფულით გადახდა შესაძლებელი? მხოლოდ ნაღდი ფულით გადახდა არ შესაძლებელი? შეიძლება ერთი დავრეკო? შეიძლება ერთი დავრეკო? შეიძლება რაღაც ვიკითხო? შეიძლება რაღაც ვიკითხო? შეიძლება რაღაც ვთქვა? შეიძლება რაღაც ვთქვა? მას პარკში ძილის უფლება არ აქვს. მას პარკში ძილის უფლება არ აქვს. მას მანქანაში ძილის უფლება არ აქვს. მას მანქანაში ძილის უფლება არ აქვს. მას სადგურზე ძილის უფლება არ აქვს. მას სადგურზე ძილის უფლება არ აქვს. არ აქვს. შეიძლება დავსხდეთ? შეიძლება დავსხდეთ? შეიძლება მენიუ მოგვიტანოთ? შეიძლება მენიუ მოგვიტანოთ? შეიძლება ცალ-ცალკე გადავიხადოთ? შეიძლება ცალ-ცალკე გადავიხადოთ?